Tayo po ay uh, manalangin para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sige po, uh, yumuko tayo at uh, pumikit. Salamat Panginoon sa umagang ito at uh, thank you Lord na kami ay muling uh, dinala mo sa lugar na ito upang magkasama-sama, magpuri at makinig ng salita ng Diyos at magpalakasan sa isa't isa. So Panginoon, nawa sa pagpapatuloy namin ng pag-aaral ngayon, mangusap ka at uh, bigyan mo po kami ng kaliwanagan sa aming mga puso't isipan para mas lalo namin maunawaan ang tinuturo mo sa amin uh, sa buwan na ito. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So patuloy po tayo sa ating uh, pinag-aaralan tungkol po sa mercy. At uh, paalala ko lang po, tayo ay naghahanda para sa parating na Holy Week. Di ba? So itong pinag-uusapan natin, uh, maaring iba sa inyo, uh, ngayon lang namin kayo nakasama, ating uh, tinatalakay po yung uh, awit uh, 51, 51, Psalm 51. Sino sa inyo nakabasa na ng Psalm 51 so far? Okay? Wow. So sana basahin po ninyo. Maganda may silang naman yun, di ba? Hindi naman ganun kahaba yun, di ba? At uh, magandang ma- uh, pag-aralan yun. Okay. So, uh, matanong ko ko kaya, no? Uh, kilala niyo po ba itong dalawang tao na ito? <laughs> God knows who does not pay. <laughs> At siyempre si Pedro, katira tayo San Pedro. Pero hindi, uh, ano ba ang, uh, sino ba itong mga uh, nilalang na to? Siyempre ito yung mga alagad ni Kristo, di ba? No? Pero uh, actually may parehas sa kanilang dalawa at mayroon din kakaiba. No? Uh, una sa lahat, si Judas, no? Uh, bukod sa pagtataksil niya, alam niyo naman, nagtaksil siya sa ating Panginoong Hesus, di ba? Ipinagkanulo niya ang ating uh, uh, Panginoong Hesus, di ba? Sa pamamagitan ng uh, pagbenta, <laughs> no? O pagtanggap, siguro yun ang pinakamagandang salita. Pagtanggap ng uh, ano, uh, coin, o oh, silver coins, di ba? Pero ang problema sa kanya, napuno siya ng matinding Sama ng loob, galit sa sarili, hindi niya mapatawad ang sarili niya hanggang sa, kung alam niyo yung humantong ito sa kanyang pagpapatiwakal. Diba? Nagpakamatay siya. So, isang malungkot na ano yung pangyayari yun na mababasa natin sa Gospels. Pero si, alam niyo ba si Peter ay eh, ganun din. Si Peter ay ano rin, naging taksil din. No? Dahil nung siya ay uh, nandun nga sa ano sa hardin no ng uh, pinakapunong ano sacerdote doon. Eh may nagtatanong sa kanya, di, di ba kasama ka ni Jesus? Tatlong beses din niya na tinanggi, o di ba? O, di, di niya sinabi, di ko kalala yan. <laughs> Sabi niya gano'n, di ba? Na ibig sabihin noon nilaglag niya ang ating Panginoong Jesus doon sa oras na kumbaga dapat nanindigan siya. So, naging ano rin siya, naging uh, Uh, isa rin siya sa mga nag, ano, uh, actually lahat naman sila. Pag binasa niyo yung Bible, lahat naman sila. No? Nung nakapako na si Jesus sa krus, lahat sila nagtago na, nag, nag kanya-kanya ng ano, iskapo. No, di ba? Pero si Pedro kakaiba. Kasi si Pedro po ay tunay na nagsisi at nagbalik loob sa ating Panginoong Jesus. At dahil doon, siya ay pinatawad. No? At hindi lang sa pinatawad, ibinalik pa no? sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maganda yung nangyari kay Pedro. Ah, bakit ba natin pinag-uusapan yan sa umpisa ng ating uh, sermon? No? Kasi alam nyo, siguro hindi naman kaila sa bawat isa sa atin, na kapag tayo ay nagkakasala, ang, ang sumusunod na ano dyan, <laughs> nangyayari dyan, isipin, nagkakaroon tayo ng kahihiyan. diba? Nahihirapan tayo. Sino sa inyo naranasan nyo na yun? Nagkamali ka, nagkasala ka, at parang nahihiya kang lumapit sa Panginoon. Di ba? So maraming mga ano yan, uh, parang simptomas siya, di ba? Yung di ka makapag-worship, minsan di ka na makapag-church, di ba? Kasi nahihiya ka sa sarili mo eh. Dahil sa mga nagawa mong mga mali. Lalo na pag ikaw ay matagal na sa Panginoon. Siguro mas mabigat talaga. Kasi alam mo na yung tama't mali. Eh. Amen? Siguro pag ikaw ay baguhan, totoo rin naman niya. Pero yung mga matatagal na kay Lord, pag sila ay nagkasala, talagang hindi nila mapatawad <laughs> ang sarili nila. Okay? So, ang delikado sa ganung mga pagkakataon, pag pumasok na yung, tinan tawag natin dyan? Pride. Fried chicken. Yung fried chicken, may cholesterol yun. Pero ito, mas malupit ito. <laughs> Di ba? Yung pride. Pag umiral yung kayabangan mo, No? Although pag ikaw ay dumadaan sa ganitong mga karanasan, hindi mo naman siya tinatawag na kayabangan eh. Maaaring pag dumadaan ka sa ganung mga pagkakataon, hindi mo nga naiisip yung kayabangan. Pero actually, kayabangan yun. Katulad ng nangyari kay Judas. No? Kayabangan dahil hindi niya maisip na bumalik sa Panginoon, humingi ng tawad, at patatawarin naman siya ni Lord. Di ba? Bagkus ang ginawa niya, talagang nagmatigas siya sa puso niya kasi inisip niya, wala akong kwentang tao. Wala akong kwentang apostol. Binenta ko si Jesus. Ayoko, ano pumasok sa isip niya. Parang ganun siguro, di ba? Kaya nangyari, imbis na matulungan siya ng Panginoon, lumala yung kanyang uh, sitwasyon. So, mahirap kapag pumasok sa puso natin ang kayabangan. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka sa kayabangan. Okay? <laughs> Now, sa halip na magbalik, magbalik loob tayo sa Diyos, ano nangyayari sa atin? Di ba? Nilalamon tayo ng pride. Bakit? Paulit-ulit natin iniisip yung mga nagawa natin, ano ba naman, di ba? Alam ko naman ang tama at mali, di ba? Palpak, di ba? Minsan, ganun tayo, no? Iniisip natin, ano? Nakakainis, no? Lalo na pag paulit-ulit yung ginagawa mo. Sino sa inyo minsan may nagagawa ka pa ulit-ulit? Taas ang kamay. O nga, eh, ayaw, ayaw umamin ng iba. Ayaw umamin. No? Pero sa totoo lang, pati ako, di ba? Minsan may mga ginagawa tayong paulit-ulit. No? At kapag paulit-ulit na, sa umpisa siguro parang, Lord, sorry po ah. Pangalawa, sorry ah. Pangatlo, eh wala, eh, ganun talaga eh. <laughs> Ang kote, ayaw mo nang tanggapin na ikaw ay nagkasala at tinitikasan mo na yung puso mo. At minsan, ang nangyayari pa, ito yung malungkot, lumalayo na tayo kay Lord. Kasi iniisip natin, hindi na tayo karapat-dapat pa na tawaging alagad niya. Di ba? So, hindi na tayo makausad. At parang paralisado na tayo. Yun ang masaklap. Hindi na tayo makamove forward dahil hindi natin mapatawad yung sarili natin dahil sa mga nagawa nating mali. Yan po yung pride. At mahirap yan. Yan ang dahilan bakit may mga tao na, alam niyo, lahat naman tayo nagkakasala eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Amen? Tama po ba? Amen. Lahat naman tayo. Si, si Donald, lakas ng amen. Handa. <laughs> oh, maya-maya daw, magkakasala na siya. Pero meron na siyang prophecy. Okay. <laughs> advance, ha? Ah, advance yung ano mo, ha? Ah. <laughs> Ah. Parang mga, yung ibang mga young pro, meron silang advance na leave. No, magkakasakit sila in advance. Okay. Anyway, iba, ibang usapan yan. So, <laughs> sa totoo lang. So, yun, ito yung nangyayari minsan eh. Bigla na lang mawawala yung isang kapatiran natin. Tapos tataka ka, bakit nawala bigla? No? Yung pala, may mga nagawang siguro hindi tama, nagkasala, nagkamali. Hindi niya mapatawad ang sarili niya. Hindi niya maisip na patatawarin pa siya ni Lord. So naging desisyon niya, unti-unti nang lamig na siya, lumayo na siya. Tapos pag nakakita siya ng mga taga-ROCC, umiiwas siya, sa kabila siya dumadaan. <laughs> okay. Kahit wala namang ginagawa sa kanya yung ano, di ba? Hi! Tapos, uy, taga-ROCC, iwas tayo dyan. <laughs> Doon tayo sa kabila. No? Yun yung ano, eh, yun yung mga ginagawa ng kaaway talaga para mapalayo tayo sa kanya. Sa Diyos pala, ibig ko sabihin. So, ganito yung nangyari kay Judas. Isa, isa itong patibong, di ba? Uh, trap ito. At yung conviction, siyempre, pag ikaw ay nasa Panginoon, pag may nagawa kang mali, magkakaroon ka ng conviction. Okay? So, kaya ano kayo, nababagabag ka eh. Maganda pala tandaan yan eh. Amen po ba? Pag ikaw nagkakaroon ng conviction, bawa may nagawa kang mali, ano yun? Good news yun. Ibig sabihin, nasa iyo, Panginoon. Kasi ang normal na tao, pag gumawa ng mali, wala lang eh. Pero yung tao na sa Panginoon, kahit na minsan lamig ka, matagal, pero pag may nagawa kang hindi tama, nandun yung conviction. Now, yung conviction, invitation yun eh. Okay? Pag nagkaroon ka ng conviction, ini-invite ka ni Lord na bumalik lang, lumapit sa Kanya. Pero yung conviction, minsan, pag hindi ka nag-ingat, napupunta sa condemnation. No? So, pag hindi ka nakinig sa Panginoon, As nakinig ka sa tinig ng Diablo na hindi mo na maalam, Diablo pala yun, di ba? Malalaman mo pag ang tinig ng Diablo, nung, okay, baka hindi nyo alam ito, eh, no? pero sabihin ko sa inyo, tayo ay spiritual. Tayo ay spirit being. So therefore, ang mga spiritual na beings can communicate sa atin. Pero hindi sila nag, nagpapakilala o hindi natin alam, di ba? So, ang ano ang kaaway, si Satanas, ang, ang kanyang mga kampon, maaari magbigay ng mga kaisipan yan sa isip mo. Pero hindi sila magpapakilala. Okay? Kasi hindi ka makikinig eh. Tama mo ba? Di ba? Kasi pag mayroon ka narinig na tinig, ah, ako nga pala si Satanas. Hindi, alam mo, pakinggan mo yun, di ba? Siyempre, di ba <laughs> pakinggan yun, di ba? Pero ano yung mga kaisipan? Ito, ha, ah, pasok sa isip mo pag may nagawa kang mali. Wala kang kwenta. Sinabi mo pang kristyano ka. Di ka naman totoo. Plastic ka naman. So, yun yung mga kaisipan. Akala mo ikaw yun. Pero actually, kaawa yon. Okay? Ang kaaway, inaalis niya yung kumpiyansa mo sa Panginoon, tinatanggal niya yung tiwala mo kay Lord, at pinapalitan niya ng kahihiyan. So, pag ikaw ay hindi marunong mag-discern kung ano yung naririnig mong tinig sa puso mo, akalain mo na ikaw yun. Samantalang ang kaaway ang nag-uudyok sa'yo para lumayo sa Diyos. Ang susi doon, napakasimple lang, di ba? I-rebuke mo lang naman yun. Kung alam mo ang tinig ng, alam mo kung ano yung tinig ng Panginoon at tinig ng kaaway, sasabihin mo lang, lumayas ka, ayokong pakinggan yung mga, mga naiisip na yan, you know? Amen. Dahil ang Panginoon, di ka sasabihan ng ganyan eh. Pag si Lord yan, sasabihin, ano sasabihin, marinig mo? Huwag ka mag-alala, anak, bumalik ka lang. Humingi ka ng tawad. Magbalik loob ka sa akin. Patatawarin kita. Yung, alam mo si Lord yun eh. Kasi palapit kay Lord eh. Pag palayo ka kay Lord, hindi si Lord yun. Alam naman sabihin sa'yo ni Lord, lumayo ka sa akin. <laughs> hindi ka, hindi ka sabihin sa'yo ni Lord yan. Amen? Kaya minsan yung discernment, napakahalaga sa Christian life yan eh. Nagiging familiar tayo dapat. Sin, ano ba yun? Saan ba nanggagaling yung naririnig mo o naiisip mo? Kay Lord ba yun? O sa kaawa yun? Amen? So yan ang tinatawag nating paglakad sa Espiritu Santo. So pag nagkaroon tayo ng condemnation, siyempre, ayan na. Lalayo na tayo kay Lord. Na hindi na nga tayo makapag-pray. Pansin nyo? Hindi mo na mabuksan yung Bible. <laughs> Maraming mga bagay nagbabago pag nako ka sa puso mo. So, minsan ayaw mo na mag-serve. <laughs> Dati, nagsuserve ka, tapos nagkamali ka, di na ako mag-serve. Bakit? Wala akong kwenta. Hindi ako karapat dapat maglingkod sa Panginoon. Ayan na. Kumbaga, nagpa-party na ang kaaway <laughs> dyan sa, sa iyo, di ba? Ikaw naman, payag ka naman ng payag. Oo nga. Di ba? Pag sinabi ni Satanas, wala kang kwenta. Oo nga. Uud lang ako. <laughs> wala. <laughs> Hindi ka na makakaalis doon. No? Hanggang sa tuluyan na, mag-backslide ka at mawala ka sa Panginoon. Pero, ito ang mabuting balita. Hindi ka tatantanan ng Panginoon dahil mabuti siyang Diyos. Amen. Kahit lumayo ka na, tatawagin at tatawagin ganyan. Kaya yung mga anak ng Panginoon, kahit minsan nalalamig na, tinatawag pa rin sila ni Lord. Gumagawa pa rin si Lord ng iba't ibang mga paraan. Amen? Amen. Diba? Akala mo, takas ka na, di ba? Nung naglalakad ka sa festival, nakita mo ngayon yung kapatira, di ba? <laughs> Oh, ikaw, basta... Nakakainis naman ba? Dito, dito pa namasyal ito. Pwede mo mamasyal sa Avia to. <laughs> Baka dito pa sa festival, di ba? Kasi mahal ka ni Lord. Amen? Amen? Gusto niya magbalik loob ka sa Kanya. So, tanging tapat na pag-amin, you know, yung honesty, pinag-usapan natin last Sunday, naalala niyo po ba yun? Di ba? Honesty at mapagkumbabang panalangin yan ang topic natin ngayon. Yung humble prayer ang magpapalaya sa atin. Ganito ang nangyari kay Pedro, ganyan din ang ginawa ni David. Amen? Kaya, dito sa ating pag-uusapan, makikita natin ito. No? Hindi tayo mapapatawad sa pamamagitan ng pagsusumikap. Lord, magbabago na ako. Lord, promise, ayusin ko na ang buhay ko. Walang mangyayari doon. Okay? Ang susi po para tayo makapagbalik loob sa Panginoon pa nagkamali, nagkasala. Kailangan honesty, katapatan, at kababaan ng loob. Yun lang ang susi. Amen? Kung tayo ay lalapit sa Panginoon ng um, handang umamin at mapagkumbaba, Lord, patawarin mo ako, mapapalaya tayo. Hindi tayo susumbatan ng Panginoon, di tulad ng ibang mga tao, di ba? Pag nagkamali tayo, minsan, mga tao, masakit, hindi eh, ba? Masakit ang kanilang, oh, yan ka, yan. Di ba? Pag ang asawa, nagka, sorry, pitawan mo. Pitawan mo ako. <laughs> Sorry na. Ngayon, magsusorry ka. Tumigil ka. Lumayo ka sa akin. Di ba? Demonyo ka. <laughs> So pag gano'n, di ba, ang hirap. Kaya minsan naisip natin si Lord gano'n eh. Hindi gano'n si Lord. Pag lumapit ka sa Panginoon, si Lord hindi pa, lumayo ka, Huwag mo akong hawakan. Huwag ka magpe-pray. <laughs> hindi, hindi ganyan si Lord. Amen? Pag lumapit tayo kay Lord, kahit na ilang beses pa tayo nagkasala. Bakit ko alam yan? Kasi tinuro niya eh sa mga alagad niya eh. Diba? Sinabi niya sa mga alagad niya, eh, sabi kasi ng mga alagad, Lord, ilang beses pa ako papatawad? <laughs> sabi ni Lord, di ba? Yung 70 times 7, actually, ibig sabihin, no, walang katapusan yun. Pag may nagkasala daw sa'yo, lumapit, humingi ng tawad, patawarin mo. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad. Ibig sabihin noon, yun din yung gagawin niya. Amen? Amen? Si Lord ay handang magpatawad sa atin. Praise the Lord. Huwag mo titigasan ang puso mo pa nagkamali ka. Amen po ba? Okay. So, dito sa awit, yan ang pag-uusapan natin, verses 7 to 12, awit 51, makikita natin yung mapagkumbabang panalangin ni David, no? Uh, matapos niyang aminin yung kanyang mga kasalanan, mga pagkakamali. Naalala niyo, nagkasala siya kay, dahil kay Bathsheba, di ba? Uh, nag, nagkamali siya. Uh, lumapit siya sa Panginoon. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na, hindi mo na, ayusin ko muna yung sarili ko. <laughs> Hindi. lumapit siya kay Lord. Pagkatapos niyang, pagkatapos siyang i-rebuke ni Propetang Nathan, no, na-realize siya, oh, mali. Di ba? kasala ko. Hindi na siya nagpatagal pa. So yun ang payo ko sa inyo. Pag kayo ay nagkasala, huwag nyo nang buruin na parang pickles. <laughs> yung kasalanan. Lapit na agad kay Lord. Eh, Pastor, paano kung ilang beses ko na nagagawa? Lapit ka lang. Kahit ilang beses. Amen? Amen. Hindi kanya itatakwil. Hindi kanya palalayasin sa presensya niya. Amen po ba? Mapagkakatiwalaan natin yun. Bakit? Kasi ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin. Kaya alam natin eh, na loves tayo ni Lord. Amen po ba? Okay. So, Mahari tayong matuto mula sa kay David. Ano? Kaya pag-uusapan natin sa umagang ito, tatlong mapagkumbabang, uh, mapag, tama ba yan? Pakumbabang panalangin. Okay, humble prayer ang pag-uusapan natin. Ready na po ba kayong matuto? Okay? So, imbis na, imbis na fried chicken, dapat mag- matuto tayong manalangin sa Panginoon ng may kababaan ng loob. Okay. So, una, hilingin natin sa Diyos na alisin ang ating karumihan. No? Dahil alam naman natin, pag tayo ay nagkasala, parang pakiramdam natin ang dumi-dumi natin. Di ba? Kaya sa lumang tipan, pag kayo ay nagbasa ng lumang tipan, no, lalo na doon sa Levitico, ewan ko kaya nyo basahin minsan yung Levitico, no? mahirap basahin yun, di ba? Sino sa inyo nagbasa ng Bible mula Genesis, tapos pagdating nyo ng Levitico, tumigil na kayo kasi hindi nyo nakaya. Meron ba rito? <laughs> mahirap talaga basahin kasi yun, di ba? Kasi yun ay mga uh, alituntunin o mga utos ng Panginoon tungkol sa ano bang gagawin pag nagkasala ang kanyang bayan. So, kaya niya tinuro yon para magkaroon ng pangitain ang mga ang Israel tungkol sa plano ng Diyos na gagawin niya kapag ipinadala niya na ang kanyang buktong na anak na si Heso Kristo. So, kumbaga, preview yun. Yung Leviticus ay parang picture ng gagawin niya sa kinabukasan. No? Nung kaya nung dumating si Heso Kristo, lahat ng simbolo na yon ay tinupad ni Jesus. Amen? Okay? So, ito ang sabi sa verse 7 and verse 9. Ano? Sabi ni David, Ako ay linisin. Sala ako'y hugasan at ako'y paputi ng lubus-lubusan. Okay? Well, iba sa inyo rito, baka, sino sa inyo rito hindi kayo makatulog nang hindi kayo naliligo? Meron ba rito ganun? Wow, syempre. Oo. Oh. Kami mga lalaki, tulog na kami. <laughs> Anong ligo-ligo? Bukas na yan. <laughs> no? Pero normal sa atin, pag meron tayong parang karumihan, gusto natin na maghugas, di ba? Kung ano man yun. Ba, oh, narumihan tayo, maghuhugas tayo. Siyempre, ang problema, ang kasalanan, hindi mo kayang hugasan sa physical na paraan. Di ba? Pero nandun yung pakiramdam mo na parang kailangan mo ng paglilinis mula sa Panginoon. Kaya si David sabi niya, ako ay linisin. Sala ako'y hugasan at ako'y paputi ng lubos-lubusan. Ayan. Hindi gluta tayo niyan. Ha? Okay. <laughs> Ang nihiling ni, ni David, yung, kasi alam niya eh. Di ba pag ikaw ay nagkasala sa Panginoon, di ba? Alam mo yung parang pakiramdam mo na wala kang karapatan lumapit sa banal na Diyos. Amen? Kaya doon sa lumang tipan, ganun eh. Yung mga tao hindi makalapit, kaya nagbigay ng mga utos si Lord, o oh, ganito gagawin nyo ha. At ang pinaka, pinaka simbolo ng kanilang paglilinis ay ang pagpatay ng isang hayop, ng isang tupa. Kasi tinuturo ni Lord ang isang prinsipyo. Dahil ah, ang prinsipyo na, ito, na yun ay ito, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At para ang isang tao ay mapawalang sala at malinis, kailangan merong mamatay para sa kanya. Hindi dahil gusto siyang patayin ni Lord, kundi mismong, parang ganito yun eh. Okay, isipin nyo ha. Ah, para siguro, ewan ko, kaya nating ilagay ito sa moderno nating mga karanasan. Di ba? Alam naman natin na marami mga gumawa ng korupsyon. Di ba? Alam nyo naman yan? Amen? Okay? Uh, maraming mga bagay na gumawa ng mali sa mga politiko, ganyan-ganyan. So ang mga taong bayan, ano ang sigaw nila? Justisya, di ba? Kala ikulong niya. Di ba? Ibigay sa amin yung mga kotse na diskaya. Ano, ano ba? <laughs> Kailangan magbayad sa mga yan. Di ba? Ngayon, kung merong, ano, kung merong, kunyari, husgado, di ba? na sabihin niya bigla na, ay hindi, yung mga ano, kaibigan ko yung mga yan. Huwag nyo na, <laughs> ano, huwag nyo na intindihin yan, di ba? Kasi minsan ganun yung mga tao, parang alam mo, Pilipinas, di ba? Yung ano yon yung parang kabit sa'yo, yung ano ba tawag niya? Kilala ko yan eh, di ba? Na? Mis oh, padrino ba yon Tawag doon? Di ba? Oh, di ba? Uso yan sa Pilipinas, di ba? Kaya minsan, oh, padrino kayo, oh, hawak ko yan, di ba? Yung mga matataas ng posisyon, huwag niyong galawin yan, hawak ko yan, di ba? Kaya, wala nang tama't mali, basta hawak ko yan. <laughs> Now, pag gano'n ang nangyayari, kunyari, merong hukom, at sabihin niya na, Oh, huwag nyo na you know, huwag niyo nang parusahan itong si, sino man yan, congressman, o ano, di ba? Kahit maraming ginawang mali yan. Eh, kasi, ano, kaibig, ka, ano yan eh, friends kami niyan eh. Sabi magagalit ang taong bayan. Sabihin ng taong bayan, hindi pwede yan. Kasi magiging favoritism yan. Kailangan may hustisya. Nagigets nyo ba yun? Di ba? So ngayon, ito ang sa spiritual, ha, ah, para malaman nyo. Di ba? Si Satanas, siya yung mga taong bayan. siya yung sumisigaw eh. Makasalanan niya! <laughs> siya yung kailangan niyang parusa! Tapos yung hukom, si Lord. Pag sinabi ni Lord na, oh, no. Ay, mahal ko yan eh. <laughs> Sasabihin ni Satanas, hindi, kailangan may hustisya. Nagkasala siya, kailangan parusahan siya. Siyempre kung si Panginoon, si Lord, sabihin niya na, hindi, quits na yan. Ay, naku, hindi pwede yun. So, si, Tana, si Satanas, meron siyang karapatan na maningil. Nagigets ba? Kaya ito ngayon yung magandang balita. Pasok si Jesus. Ama, ako na po magbabayad. <laughs> Hallelujah. Yun ang ginawa ni Jesus. Lord, sagot ko siya, ako magbabayad. Sa akin mo ipataw yung parusa na dapat nasa kanya. Sa akin mo ibigay. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ni, ni David, ang kasalanan ko yung nang limutin lahat kong nagawang masama masamay, pawiin. Actually, yung pawiin, ang ginamit niya salita talaga dito sa, ano, sa original, yung hisop. Alam niya, parang ano yun, eh, parang halaman yun na yun yung ginagamit na pangganon sa dugo. No? Pag kayo nagpunta sa templo, merong hisop. Gaganon sa, du- patayin yung tupa, tapos gaganon yung ano, tapos wiwisikan <tsk> kang ganon. <laughs> O, oh, di ba? Pa- parang, la- parang isipin mo, kala ko ba gusto kong luminis? Pa, parang dinumihin mo ako lalo. <laughs> Pero simbolo yun eh, okay? Simbolo yun. Ibig sabihin, fast forward po tayo, si Kristo Jesus ay naparito para linisin ka ng lubusan. Amen? Okay? Nagpakumbaba si David at humiling ng kapatawaran at lubos na paglilinis mula sa Diyos. Alam nyo, yung, yung pride, ganito yan eh. Ang sama-sama ako talaga. Ang dumi-dumi ko. Ang dumi ko. Tapos sabi ni Lord, halika, Lilisin kita. Hindi, marumi ako, Lord. Ang dumi ko talaga. Alika lapit ka. Hugasan kita. <laughs> Hindi, asama ko talaga. Alam mo yung problema sa, sa pride? <laughs> Ibig sa lumapit ka kay Lord, para ikaw ay linisin, nagmamalaki ka. At ito pa problema. Parang sinasabi mo na yung kamatayan ni Jesus sa krus hindi sapat para bayaran ang kasalanan mo. Wow, ang tindi ng pride mo ah. Pag nagkamali ka, ayaw mo lumapit kay Lord, parang sinasabi mo, hindi, namatay si Kristo sa krus, pero kulang, kulang. Kailangan ako yung magbabayad. Aba, mahirap yan, kapatid. <laughs> Hindi mo kayang bayaran yun. Yun ang dahilan bakit maraming mga tao ang pag nagkasala sila, imbis na ma, ma, mababuting buhay na pasama ng pasama ng pasama. Alam mo bakit? Kasi si Satanas may karapatan eh. Huwag mong poproteksyonan yung tao na yan. Ah, di ba? Meron niyang kasalanan. Ako bahala dyan. Wawasakin ko ang buhay niyan. Kaya tuloy hindi maayos yung buhay. Ang tinig ng Panginoon ito, bumalik ka sa akin, lumapit ka. Amen. Alam ko nagkasala ka. Iniisip mo pa lang yan, alam ko na yan. Bumalik ka. Dahil ibinigay ko aking bugtong na anak na si Jesus para bayaran lahat ng iyong mga kasalanan. Amen? So, hiniling niya ang pagtubos sa kanya. Tulad ng ritual sa templo kung saan nilalagay ng, ng dugo yung hisop no, para linisin yung mga, mga kasalanan. Ganun yung picture. Sabi niya, Lord, kailangan ko hindi lang basta ordinaryo lang na ano. Kailangan ko yung tunay na kalinisan. Tunay na kapatawaran. Okay? Hiniling niya na alisin ng Diyos ang lahat ng karumihan niya. Hiniling niya na burahin ng Diyos ang record ng kanyang kasalanan. Para sabi niya, Lord, No? Ikaw lang makakagawa nito. So sa madaling salita, umaga, kung ang isang tao may utang, sino sa inyo nagkautang na? Meron ba rito nagkautang na? Okay. Hindi ko sinasabing ut- mangungutang kami sa iyo. Tinatanong ko lang kung <laughs> nagka Di ba ba nagkautang ka? Hindi naman ikaw ang nagpapatawad sa sarili mo eh. Di ba? Pag nagkautang ako, nagkautang ako sa iyo ng 10 mil oh, may utang akong 10 mil, ha? Ah. O oh, sige, pinapatawad ko ng sarili ko. <laughs> ano sasabihin sa'yo na pinagkakautangan mo? Okay ka lang. <laughs> sa akin ka nagkasala, tapos ipapatawarin mo sarili mo. Si David, alam niya yun eh. Alam niya, Lord, ikaw lang talaga pwede maglinis sa akin. Amen? So, sa madaling salita, humingi siya ng ganap na kapatawaran at paglilinis mula sa karumihan na dulot ng kanyang kasalanan. Hallelujah. Amen? So, sinasabi ni David ito, bago pa niya makita yung kapangyarihan ng krus, sinasabi, hindi niya pa alam yun eh. Nung sinabi ni David yung Psalm 51, wala pa si Kristo doon eh. Diba? Kaya umingi siya na, Lord, patawarin mo ko sa kasalanan ko. Pero hindi pa niya alam yun. Pero ngayon, tayo, iba na. Kasi tayo ngayon, nananalangin tayo dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus na siyang naglilinis sa atin. So, iba tayo. Si Kristo, ay si David, Bago dumating si Kristo, tayo naman dumating na si Kristo. So ang panalangin natin ngayon sa Kanya, sa Panginoon, hindi na yung parang, Lord, patawarin mo ako kasi ang bait-bait ko naman talaga. Alam mo naman yun, di ba? Pag di mo ako dinala sa langit, ikaw rin. No? <laughs> hindi tayo ganun, di ba? Amen? Lumalapit tayo sa pangalan ni Jesus. Lumalapit tayo sa Kanya hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Jesus. Sapat ang naging kabayaran. Amen po ba? Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, aminin mo ang iyong mga kasalanan at magtiwala ka na uh, sapat ang dugo ni Kristo para pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Huwag pairalin ang pride. Amen? So, yun ang unang panalangin natin. Lord, alisin mo ang aking karumihan. So, mamaya o bukas, baka meron sa inyo dito na parang hindi kayo makatingala sa Lord. Okay? Kasi may mga nagawa kayo. Hindi ko lang kayo patataasin ng kamay kasi mahiya naman kayo, eh, di ba? Pero alam mo yun. Ha? Ah, Nag-worship lahat. Purihin ang Panginoon. Sa ikaw naman. <laughs> alam mo yun eh. So, ang impitasyon ni, ni Lord sa'yo, halika. Lilinisin kita. Amen? Pangalawa, okay, pwede natin hilingin, na dapat natin hilingin sa Diyos, yung ibalik ang ating kagalakan. Well, alam naman natin yun, di ba? Nawawala yung joy. Di ba? Sino sa inyo, nagkaroon na kayo ng away sa pamilya? Okay. Well, ah, yung iba, hindi pa. Pagpipray ko kayo. Sana. Lahat naman yata tayo rito nagkaroon na ng ganun. Yung hindi, hindi pagkakaunawaan. Di ba? Hindi, hindi pagkaroon, nawala yung, ano, yung, yung ating relasyon. Di ba? Normal yun sa mga mag-asawa. Amen po ba? Mag-asawa. Di ba? May mga pagkakataon na ang sweet-sweet nyo. Di ba? Darling, di ba? Sweetheart, di ba? Pero may mga pagkakataon na layuan mo ko, Huwag kang lumapit sa akin, Huwag kang, di ba, Huwag kang magpakita sa akin. Hindi <laughs> ko gusto makita yung mukha mo. Okay, di ba? Alam natin yung ganong sitwasyon at alam natin ang naidudulot nun sa pakiramdam. Right? Wala kang joy. Pag mayroong conflict sa mag-asawa, tinan mo yung mukha ng mag-asawa. Di ba? Actually, ito ngayon dahil ba't minsan nagagalit yung mga babae. Kasi yung babae talagang feel na feel nila yung conflict. Yung lalaki naman, parang wala lang. <laughs> di ba? Kaya naiinis siguro yung mga babae. Ba't ganyan ka? <laughs> di ba? Parang wala, pali wala sa iyo yung di natin pagkakaunawan. Tatabihin ng lalaki, eh hindi, problema mo yan, maligo ka para <laughs> mawala yan. Hindi, sa totoo lang, ang mga lalaki kasi may mga estilo yan. Parang sabi ko sa inyo, mga style yan, di ba? Malalaki, di ba? Style yan eh, no? Huwag nyo natanong mong tanong. Ibang usapan na yan eh, okay. Pero, hilingin natin sa Diyos yung pagbalik ng kagalakan. Ito sabi ni David eh, pakinggan natin. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Isang bagay ang talaga naapektuhan pag tayo po ay nagkasala. Nawawala yung tinatawag the joy of our salvation. Yung kaligtasan. Sino sa inyo na, kung nare-recall nyo pa yon, nung unang-unang beses kayo sumuko sa Panginoon at tinanggap nyo si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino sa inyo naalala nyo pa yon? Diba? Maraming maraming mga iba pang mga palatandaan. Pero isa sa common talagang palatandaan ng mga taong lumapit sa Panginoon, nagsisi at sabi, Lord, pumasok ko sa buhay ko. Isang bagay na totoo sa lahat, joy. Amen. Iba yung peace na naramdaman mo. Iba yung kagaanan ng loob na naramdaman mo. Amen po ba? Amen. No, Pastor, hindi ko pa nararamdaman yun. Baka kailangan isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. <laughs> yung kasi yun eh, di ba? Hanggang hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo maintindihan yung sinasabi ko eh. Pero pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, yan talaga yung kaloob ng Diyos sa isang anak ng Diyos. Binibigyan siya ni Lord ng kapayapaan, kagalakan, di ba? Uh, ah, kaginhawaan. Iba yung feeling. Nararamdaman mo talaga na parang, Lord, di ba? Praise God. At tuwing ikaw ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, na ito gusto ko maintindihan nyo, ang mga utos ng ating Panginoon ay para sa ating kabutihan. Hindi tayo inuutosan ni Lord para pahirapan. Amen po ba? So, sa madaling salita, pag lumalayo tayo doon, talagang may consequences yun. Kung ano yung tinatanim mo siyang aanihin. At ang isang resulta niya, pag ayaw mo magpasubmit sa kay Lord, nawawala yung peace, yung kapayapaan, yung joy, etc. Diba? So, yan ang sabi ni David. Sabi niya, Lord, please, ibalik mo yung joy. <laughs> Di ba? So, hiniling ni David no, ang emosyonal at spiritual na panunumbalik sa Diyos. Yung, yung pagbabalik loob sa Panginoon. Yun ang dapat isipin natin. Hindi yung, Lord, patawarin mo ako ha. Ah. O sige, uh, quits na tayo ha. Ah. Sorry ha. <laughs> Hindi, ang talagang tunay na panalangin, Lord, gusto ko na bumalik yung ating relasyon. Amen? Hindi lang yung patawarin ka ni Lord. Siyempre, patatawarin ka ni Lord. Pero yun lang ba ang gusto mo sa Kanya? Patawarin ka lang? Di ba kahit sa mga relasyon natin, ang gusto mo bang sabihin sa ng asawa mo, o sige, di ba? Kunyari, sorry yung asawa mo. Oh, sige, napatawad na kita. Di ba? Maglinis ka ng bahay. <laughs> Parang wala, ano, walang amor, di ba? Di ba kaya pag kami nag, dito sa RLCC, meron kami tinatawag na peace process. Pag pinagbabati namin ng mga tao, gusto namin ipakita nila sa isa't isa yung talaga nagbabati na sila. Kaya either magsishake hand sila, o big hug, o big hug kayo. Siyempre hindi pwede yun sa ano. Kaya, pag sa lalaki, medyo hirap eh. No? Pag siya, big hug kayo, parang, Brad, okay. Fist bump, okay. <laughs> okay? So si David humingi siya. Kasi inilarawan niya ang kanyang malalim na pagdurusa, bunga ng disiplina ng Diyos, yung parang ang buto daw niya, nadudurog, di, di ganoon ang kanyang paliwanag. Kaya sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Hili lang niya hinangad ang kapatawaran, kundi pati ang panunumbalik sa kaligayahan niya sa piling ng Diyos. Yun ang hilingin mo sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, meron kang tunay na kababaan ng loob. Hiniling ni David na gawin siyang matatag at masunurin sa Diyos. Humingi siya ng kagalakan at kalakasan mula sa Panginoon. Kasi pag ikaw ay punong-puno ng pride, imbis na isipin mo paano ka makakabalik kay Lord, iniisip mo paano ka babalik sa dati mong gawi. <laughs> Hindi yan ang solusyon. Amen? Ang solusyon ay bumalik ka kay Lord. Amen. Praise God. Ang paghingi ng kaparusahan ay pride. Sige Lord, parusahan mo na ako. Yabang mo naman. <laughs> ha? Para ba kaya mo yun? Pag pinarusahan ka nila, deadball ka. <laughs> Di ba? Ang paghingi ng kapatawaran at ang pagbabalik ng, ng kagalakan, yan talaga ang tunay na kababaan ng loob. Babangan mo yung sarili mo, Lord. Kailangan kita. Kailangan ko ang kagalakan ng nanggagaling sa Panginoon. Amen? At panghuli sa lahat, hilingin mo sa Diyos na baguhin ang iyong kalooban. Kasi ang problema talaga natin, higit sa lahat, hindi naman yung nagkamali lang tayo kasi bunga lang yun eh. Ang problema, yung pinakapuno, <laughs> yung puso. Kaya ganito sabi ni David, no? Sa verse 10 to 11. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Hallelujah. So sabi ni David, Lord, hindi ko kinakailangan ng parang, alam mo yung cosmetic lang. Di ba? Alam mo dito sa Pasita, pansin ko, ang dami beauty parlor dito. Ha? Pag, pag duwag, duwag, lalak, sabi ko, isip ko, alis na dalawa yan. No, di ba? Maraming beauty parlor. Siguro, talagang maganda yung kita. Pero palagi ko may hinala ko. Maraming tao dito ang kailangan <laughs> ng retoke. <laughs> sa kanilang mga pagbumuka. Okay, mga retouch. Okay, kailangan nila lang. Okay, hindi, wala naman, hindi naman ako naguhusga. Okay? Ha? Oo. Sa totoo lang, pag umakit ako dito, nakikita ko yung sa baba, second floor. Kasi merong ano doon eh, parang derma. Nagtanong ako dyan, sabi ko, meron bang pag-asa itong mukha ko na para... <laughs> Kaya, sir, wala, wala problema. 500 lang yan. Oh, mahal naman. <laughs> sabi niya. Uh, pero, di ba, pwedeng mga panlabas lang na pagbabago. Hindi yan ang hinahanap, hindi yan ang dapat ano natin eh. Oo, hindi lang yung panlabas. Kaya kasi minsan may mga tao, oy ah, ah, born again na ako ah. Talaga, bakit? Eh, mga na ako sa born again church. Ay, hindi born again yun. 'Di ba? Parang sinabi mo, natulog ako sa garahe, naging kotse ako kinabukasan. Hindi pwedeng ganun yun eh. Ang pagbabago, pagbabago talaga ng ating buong pagkatao. Si Lord lang may kakayanang gawin niyan. Amen? Amen? So, nanalangin si David para sa malalim na pagbabago, hindi lamang panlabas na kapatawaran. Yan ang inihiling niya. Lord, kailangan ko baguhin mo ang puso ko, please. Kasi hindi kayang baguhin ng tao yung puso niya eh. Diba? Amen? Pag may nagsasabi sa akin, Pastor, bakit yung anak ko ganito? Bakit yung asawa ko ganito? Tulungan mo naman, baguhin mo yung asawa ko. Paano ko babaguhin yung asawa mo? <laughs> baguhin mo naman yung anak ko. Hindi. Puso yun eh. Amen? So, kaya mamaya, merong mga, may remix mamaya, di ba? So, yung mga lalaki, nandiyan, di ba? Praise the Lord. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, bakit yung ibang mga lalaki hindi, hindi dumadalo? Puso yun eh. Hindi mo kayang ipilit yun. Amen? No? So, si Lord ang gumagawa niya. Alam niyang tanging Diyos lang ang makakagawa ng tunay na pagbabago. Hiling niya, niya na magkaroon siya ng uh, matatag, tapat at matibay na puso na handang ano, madaling hindi madaling matinag, matukso. Gusto niya isang puso na handang sumuko kay Lord. Yun ang panalangin ng isang mababaan ang loob. Pag nagkasala ka, nagkamali ka, huwag niyo parang, ah, sama, hindi. Hilingin mo kay Lord, Lord, baguhin mo ko. Honest yun eh. Ibig sabihin, kinikilala mo ang tunay mong problema eh. Amen? So, hindi niya nais mawala ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Higit pa sa kanyang posisyon, ang pinakamahalaga kay David, yung presensya ng Diyos. Hari siya at lahat, pero hindi importante sa kanya yan. Ang kailangan niya ay ang presence of God. Amen? Now, tayo bilang mga mananampalataya, siyempre, hindi naman tayo iiwan ng Holy Spirit. Praise the Lord. Pero pwede magkaroon ng hadlang yung relasyon natin sa Kanya. Dahil ayaw nating harapin yung mga kasalanan natin. Ang magandang balita, of course, hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen? Pero, Pastor, bakit yan? Minsan para nawawala yung pakiramdam ko ng presensya ng Diyos. Hindi dahil umalis si Lord. Dahil merong kasalanan na ayaw mong ipahayag. At ayaw mong hilingin sa Panginoon na patawarin ka. Amen? So tandaan nyo, pag meron kayo nararanasan na conviction, invitation yan ni Lord sa iyo na lumapit sa Kanya. No? Hilingin mo sa Panginoon na baguhin ang iyong puso. Okay? Huwag kang tumakas at bumalik sa dati mong gawi. Kasi nalulungkot ako pag ganyan. Sa totoo lang. Nung dating alam ko, kasi kabisado ko lahat ang upuan nyo eh. Sa tagal ko mag-preach eh, di ba? Alam ko, kasi ano, absent. Alam ko. Eh. Kasi nakikita ko yung mga silya eh. <laughs> di ba? Oh yeah, mag-asawa, Geneston. Pagkaliwa ko dyan, andyan niya, sigurado yan. Sa first service, nandyan yung dalawa, okay? Hmm. Wala yung anak nila, alam ko rin, wala, hindi ko nakikita. Ah, nandoon sa likod, okay, praise God. So wala si Chona, no? nakikita ko si Donald lang, no? Nagluluto. Akala ko tulog. Okay. Anyway, huwag tayo bumalik sa dating gawi. Pagpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Yan ang susi. Ang pagpapakumbaba ay paghingi ng tawad sa Diyos. Yan po ang talagang dapat na gawin natin. Amen? Huwag tayong lumayo, huwag tayong mag-backslide, balik tayo sa dating buhay. Di ba? Toma na naman tayo ulit, kasalanan na naman. Hindi, huwag. Balik lang tayo kay Lord. Mahal ka ni Lord. Amen? Huwag mo tigasan ang puso mo. Ang mapagkumbabang panalangin, yan po ang susi ng tunay na pagbabago. So, pag nagkasala ka, huwag ka nang magmayabang. Balik ka lang kay Lord. Sabihin mo lang sa kanya, Lord, sorry po, patawarin niyo ako. Hindi ka susumbatan ni Lord, lilinisin ka niya, ibabalik niya yung kagalakan sa, pu- sa buhay mo, at yung kalooban mo ay babaguhin niya. Tayo po tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Kayo po ba ay may natutunan sa umagang ito? Nakatulong po ba yung ating pinag-usapan? Amen? So ngayong linggo, darating simula bukas, kung ano natin yan, mas malalim pa natin pag-uusapan yan sa pamagitan ng ating daily devotions. Pumunta po kayo sa app natin, okay? At doon makikita nyo yung mga tanong para pwede nyo pag-isipan, no? At sino sa inyo nagjo-journal? Meron ba rito nagjo-journal? No? Hindi naman lahat ng tao mala-journal, eh, di ba? Pero, uh, mag-journal kayo kung pwede. kung hindi naman pwede, hindi naman kasalanan yun. Okay? Makakatulong lang yun. Amen? So, bukas, lunes hanggang biyernes, maririnig nyo ang boses ko. Parang multo. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay? Okay. <laughs> Magda-daily devotions tayo. Amen? Sige po, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po. Thank you sa biyaya mo sa amin. Hindi mo kami itatakwil. Hindi mo kami tatanggihan kapag kami lumapit sa iyo, Panginoon, bukas palad na handa kang tanggapin kami muli. Tulungan niyo kami, Lord, na huwag magmalaki, huwag maging prideful, bagkus, Panginoon, nawa lumapit kami agad sa iyo para agad na namin maranasan sa buhay namin ang paglilinis, ang pagbabalik ng kagalakan, at pagbabago ng aming kalooban. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen. Amen.